Segizon eta emazte bat deituak izan dira, astelen ahatsalde untan baionako lan hauzitegiko epaileen aintzinera banan bana. Haiek dute hauzibide hau martxan eman, lauaken kontra, baina enpresak ez du onartu antolabiderik, maider etxeverri langile hoien abokatua. Aucune proposition de la part euh, de la WAC à titre de, de conciliation. L'affaire a donc été renvoyée devant le bureau de jugement du Conseil de prud'homme qui va euh, donc examiner Euh, cette afer à du 20 juin 2022. Sorpresarik ez langilentza eta bidea burura eramango dute, lauak enpresaren egin bidea salatzeko, Xabier Hamilibia enpresako langile hoia. Horgira, erantzunak ukateko, eh, jakinez erratik, eh, kendur postuak, eh, fe, guk izen betu gure kontratu bukaera, postuak entzen zutela, eta jakin dugu haste bat eta gero, beste enpresako lankide batzuek okupatzen zutela. Guretzat ez da, ez da justifikatua, batzuk berriz deitu dituzte enterim, eh, gisa, berriz sartzeko. Hala, baditugu mm, deletxoak, eta langile gisa ez gira oso indartsuak, baitugu deletxoak eta hor gira handefenditzeko. De, Egun togeita mabi, pertsona kanporatu zituen lauakek Ipar Euskal Egean, jakinez estatuak suspertze planoaren baitan laguntzak proposatzen zituela enplegua salbatzeko COVID garaia zelakoan. Kivid Davost langileoiak ez du lertzen eta kaltearen ezagutza nahi du. Jalpa deux choses qui ne sont pas cohérentes dans le licenciement. On pouvait avoir des aides de l'État pour garder des emplois qu'ils n'ont pas fait. Au début, on ne savait pas où on allait. Quoi. On nous a laissé un peu comme ça, et un peu de reconnaissance, et, tout simplement. Langile hoien abokatuak, hogei eta irurogei mila euro arteko damu domoiak eskatzen dizkio enpresari, hauzia, eldudan urteko, ekainaren ogoian iraganen da.